Petit jarra eta jone txeko pargu hon? Egin hon, da bra damanak inglukan kafai eman. <laughs> Ordean algarik ingia, uh, eh, siberutzen aipatzeko, zentako zen uh, eh, ikusi jagu, uh, jente hanitzen gija, xare soziale hoietan, agerrazi du ziela, klip berri bat, ordean, berri bat zien fan saldo horrentako. Eta bai, azken nien uh, eh, bazia aspaldi ez gynila gaiza berri handik elki, hor din, eh, hala, eh, erraiteko dela horiela eta egiela guano asmatzen eta gehi digula prozitu edo ziugarren diska berri baten egitea horten. Oh, diska ipatuko diagio behala, lehenik klip hoi uh, lan handia izan, zerren badik musika berria, sorkuntza eta videoklip batuke bai ber denboan, hor suposatzen denbo hartu dira. Bai, bo, beti bezala geho ez, eh, ez tegibi hausten, bena, ba, musika baginan, lagunak eh, filmatzeko bai eklipa, eta deus erran gabe, hor, mobile mobileta hartu, eta e, e, eh, zen, be, behar bezala. Eta egun bat ez egin duzi hori? Et, uh, bai, grabaketa, bai, egun bat eta geho goiz bat egin diagiru, behiz, goiz hoi ez tegiru hain beste baliatu. Eta, bai, bara, gu beti hon gutuk be, sibrotarrak horra, horra gutzak azke mementuan gutuk hon. Eta planoan egiti aitzenetik ez dik, ez ba- handik, ordin azken mementu baina uh, e, ustiat e, bantaila, uh, e, astapenin lehen uh, hamoste egunetan uh, grabatu dago sonia eta bantaila urgentzin uh, bideoa egin, elkitzeko martxu hatxakin, voilà. Mm. Uh, beti, mena beti gaiten duk. Bon. Entzun nien gistantian kantoi, amena, ez unik ez peiti entzun uano, deitzen da kantoi eta beltu bada zer kuntatzen. Beti forman, beti forman gela eta, bon, voilà, ni, nik lana, lana utziko e, eh, musikan aitzeko eta publikoa esker eta voilà, berdiagu horren gainen nahi, guai, eta plazer bat bradan banan eh, anaiek ilan, anaiek eh, ilan eta plazer hatzia, simpleki, regeaek ilan. Ez eh, Bradan banan zer nahi du? Bradan banan, bradaman, duk eh, anaia, edo ah. horako zerbait, wala, inglesez. Ah. Batek eta bon, pitokean txartu gitzak, bradaman akin, lukanka faiaman, horrekin, <laughs> pitokea. Untsa hor eta diska edo, ez dakar diska osoik aipatzen lan ez, lehen kanto horren koloia betikoa duk errandik, eh, jonek regea eta regea beti imurunin jare. Ba, Erik Errutz, uh, eh, amendi bat, uh, behar bada, uh, hoiduk, kantoi hoiduk, uh, diska baten lehen kantoiak izan duguna. Uh, be... Nolentzak, EP, ez nola izan da bai? Bai, EP, bai, mm. hoiduk. Bena, Erik Kodiak diska bat, kantoi hoi bahnen, bahne geho. Eta, ene ustez, uh, fe, uh, ikusiko diagus eta batitiagus sadanik uspalau kanto eberri emanen dugunak konzertietan hor uh, askifite hasten begia eta ene uste iz, behar bada bakar izanen duk eh, koloi hortan rutz jege eh, eh, koloi hortan eta bestiak behar bada habo hipop edo beste mendu zumaitetan ah, Erra nahi, kambiatuko duziel amini bat zien uh, diska, diska horren koloia, amini bat? E, ezagu behar bada beti egin, ez gutzak egile handik, azkenin uh, batiagu kantu ezun bait jege, mena arrestakoa hanizduk hipop jaga mendian eta ne ustez hoi jege mendian uh, agertzen duk, mena behar bat abestik ez ditzak uh, mendio hortan izanen ez. Duk eta biz, bizpahiu kanto eberri eman ditak uh, voilà, konzertu, konzertu horietan, bida juntan, eta geho zedean arrasta ez diak guano ez diak guano sortuik eta ordin ez dakia zer, zer jinen den gibelin mena, mena pu kontengutak gue bizpahiu kanto horietaz eta voilà, plazerekin eman Untsa, ikusten jata izidera hor uh, pehuntan heben zinkan, eh? hor duk uh, Sibeko Botzako studioen uh, justu aldepin, hor dingu kunten gutuk, badiagi <laughs> giro huna. Uh, heben duk zien uh, hor duziek grabatzen, ebai, ala ez euh, juten zide studio batetan, hori? Bai, alo hor din, hiu garen diska hoi, eginen diagu Pascal etxeparikin, hua spandarra. Hor din, uh, haik behitu, bo, ola, badik aspaldi musika mendian, haidera, uh, Euskal Egean, eta e, disko grabatzaile, ebai. Ordin, haikin hasi jagu, nahi, ginean eh, haikin hasi lan bat, ordin, kantue hau zen, zane bai, e, atzeko haikin nola egiten zen, zenta ba, grabatzaile bat, e, eh, behadiko untxa alkarrekin zuen, ba, musikalai, batekin bezala, bakik mm. behadik untxa eta... Eta untxa zuen? Bai, untxa zuen duk, ba, bai, izi bai, garri untxa Eta pentsatzen dugu, bai, eh, bai, disko hau eh, haikin eginen dugu da. Horti, kantoe hau e, eh, grabatu dugu bayonako stilo batetan, e, le, lehen kantoe hau. Mena ondokoak izan entutzak hain studioan azpagnen dena eta espetu eh, wano ikentu be studioa, normalki hebentik bizpahiu hilabete ikentuko dik, eta ideia duk grabatzia kantoiak urte, urte osuan, mm-hmm. bi kantoiak nintugula ikuntza, joan gutzak bi egun edo bihiu egun hain studioan, bi kantoiak itia, eta hoi urte antzeak nahi baduk, eta hola urte ikentzina ikenen eh, diagu gu ediskoa aizago. Ordin diska berri erran diagu bai, eh, zien ikenduzia, deja, bon, deja, minibat, deus eguk guai uh, hortaz bizitzia izi garri kontent e, gutukek hor e, e, lagun hartin haitzia eta hortaz bizitzia plazer bat euken eta geho arresta ikusiko Eta geho xarri sozialetan edo jentekin ahemana eta importantela du beti izan du guetako eta beti izanen du konzertiak Ez zide sobea hortan xarri sozialetan? Uh, ez hain beste, <laughs> eseiatzen diak bera, ezkitzak bat etrebe. <laughs> Gehi den bezala behar bada, norbetek ezagitzen badi. Eh, bera, guetako importante datuza konzertiak. Mm. Eta beti hola izan duk, eh, goele entarsunak konzertietan duk. Eta nahi diagu plazer hartu eta eman konzertietan. Horrentako hor eh, sei hilabete zikartu gituk. Amni bat eh, ebe goe musikan askartzeko, uh, baldintzak askartzeko bai teknikoki eta guk bai goxuago e, jansgitian. Mm. Eta plazer hartzia ebai eta enet, goele entarsunatzia bai konzertia goetako eta bai ekono, ekonomikoki ebai. Zenta mm. YouTube publiko bideo bat ez zik deus ekarrasten. E, e, e, e, e, jakasten duk eta untxaduk, eta maite diak gukolako prezitziak egitea. Baina importantela etzuzak eh, eh, plazetan agertzia. Mm. Eta, voilà, hortan eh, nahi diak beti uano etxeki, bai ipajaldian, bai igualdian eta espegodia gu, egun bat ez uh, eh, juren gela mini bat eh, <laughs> Justukin hor, uh, ez dakiat eranen ditazit uh, untsa komprintudan ez entzun jat, beti hola behita heben txibi utxipi huntan, entzun jat aurtenko konzertiak oro deja planifikatuik zuntiela, hoi hoi reiten halda ez? Aurten uh, batitagio uh, konzertu zumbait hartuik, eta wano ez bortxaz guziak, Jite, enfin, jite kontutzak uh, hartzen dik denboa bai. Uh, eh, ene ustez, hor hama bos bat konzertu bat jagu, eta espoideak egitea, hor gaita bos bat konzertu mm. edo jola aurten. Egan egiatz hor erriko bat zordiak, badia, deitzen haldi ewan hon galtatzeko aurten. Eh. Hala e? berdik sotuk atu? Eh, posible duk ewa iparaldian, jadanik megatu duk. Ah. Bai, zenta iparaldian, erraiten bezala, bon, jale uh, eh, atzamaiten untsa be, eh, juiten dela iparaldian eta iganditzagu igan bai konzertu ederak iparaldin eta, eta saldoekin eta hanitz. Ha, Eta ez zagu sobea egin nahi, ez gitzak bortzaz egiko beste hoetan agertu. Batiak zadanik junan beste konzertu hartu ikiparaldian eta ezerki. Eta hoai nahi zagu bano, be, nahi zagu hartu egualdian beste konzertu zunbait eta geho hortan batu. Mm. Lagun urteko behar bada geiko ongena. Azken galtu bat etxeko zutiegu tranquil. Uh, diska berri hortan, zer, bon, dakat zikitiala habo eskibatzen, eh, Jon ah. Haleike, zer tematika, bat dakika deja, zer tematika lantzuna higian habo? Hoi, be, dependi ze gaiten hemen juntan uh, azkenin. gebetiko ge betiko gerla izan behita. Hoi, eh, betiko, male betiko sujeta izan denduk gerla eta geho ba, zumaitaliz eh, lagunen gaitza edo biziko, biziko mizeia edo igaiten tienak buian, ez dakiat. Geho ez ziat, eh, ez ziat deuze eh, planifikatzen, no, no, ez ziat deuze planifikatzen eta geho hola, jiten delaik mementian nula senditzen izan edo zerbaitigan jente, jente zumaitekin, okay. hala jiten zitak. Etxen pausatzen nuik edaten jatik inkai bat eta, eta bardin jiten. Untsa, azken galtu bat behar zarekin nahi dien jakin bortxatu galtatzea, nahi eta balin bastu denak apostu mena nuiz egukitzen ahaldi dien diuska joi behar zare nuizko mm, zer espan txapizten ahal dezie, idahar ahuntako ikukenean dien dien diuska joi? Eh, Azoko, untsa lukek, <laughs> egin ez dakit, <laughs> ba, urte undakien nahi dien Urtuin darin xe Bai, bai, bai, Hor eh, gure entarzuna eh, xaju eh, uh, handuk. Hor jasten jagu xaju an uh, martxo hoitala uan uh, kurrikaen heltsiaikin uh, eh, Bayunan eta horta gehoztik uh, eh, lentarzuna konzertietan eta geho mustrakak egiteko titiagu komposatzeko eta uh, eh, suan berri sortzeko eta kantue berri egiteko ideiaekin egitzeko lagazken nien edo horako zerbait Unxa, behoren zuen entzutiek iban, usibeko botzen uh, pe Eskerrik